նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է Արցախի հանրապետության ոստիկանության 2017 թվականի գործնեայության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստին։ Արցախի վերացնունդի օրվան նվիրված պաշտոնական ընդունելություն Արցախի հանրապետության կառավարության պատմական դահլիճում։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել տոնական համերգ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Հանդիպում Արցախյան շարժման ակտիվիստների հետ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին անրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել Հանրապետության ոստիկանության 2017 թվականի գործնեայության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստ։ Ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային ստորաբաժանումների անցած տարվա օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները ներկայացրել է փոխոստիկանապետ ոստիկանության գնդապետ Անդրեյ Հակոբյանը։ Ինչպես նշեց բանախոսը 2017 թվականին հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների թիվն աճել է 62 դեպքով, որը հիմնականում պայմանավորված է մարդու եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված որոշ հանցագործությունների աճով, նշելով, որ հանցագործությունների աճին զուգընթաց 1.8%-ով բարելավվել է դրանց բարձրահայտման արդյունավետությունը։ Անդրեյ Հակոբյանի խոսքով հաշվետու տարում 44 անչափահասի կողմից կատարվել է 45 հանցագործություն։ Բացահայտման առավելագույն ցուցանիշներ են ապահովվել դիտավորության բարողջությանը վնաս պատճառելու, զենք եւ զինամթերք ձեռք բերելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, ինչպես նաեւ անձնական գույքի գողության, սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններով իր խոսքում նշել է ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը հանցագործների բացահայտման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներն ու արձանագրված ցուցանիշները։ Տարածքային ստորաբաժանների պետերին ուշադրություն եմ հրավիրում հանցագործների նախակարգման եւ կարգման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների ակտիվացմանը։ Ինչը անմիջականորեն կնպաստի հանցավորության մակարդակի նվազմանը։ Ելույթ ունենալով կոլեգիայի նիստում նախագահ Բակո Սահակյանը հաշվետու ժամանակահատվածում ոստիկանության աշխատանքը ընդհանուր առմամբ կնահատել է բավարար։ Ոստիկանությունը 2017 թվականին իրականացրել է զգալի ու ծավալուն գործունեություն հանրապետությունում իրավակարգի ամրապնդման, անսավորության դեմ պայքարի եւ հասարակական կարգի ապահովման ուղղությամբ։ Գոհացուցիչ է, որ 2017 թվականին 2016 թվականի համեմատ աճել է գրանցված հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը, անհրաժեշտ է ապագայում եւս անել հնարավորը բացահայտումների ցուցանիշը բարձր մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ, որ เป զի չլինեն չբացահայտված հանցագործություններ։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ 2018 թվականին օպերատիվ ծառայողական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում ոստիկանությունից պահանջվելու է ամենօրյա տքնաջան աշխատանք։ 2018 թվականին օպերատիվ ծառայողական գործունեությունն իրականացնելիս ոստիկանությունից եւս պահանջվելու է քրտնաջան ու ամենօրյա աշխատանք։ Այսուհետ եւս անհրաժեշտ է պահպանել մեր հանրապետության եւ Մայր Հայաստանի շահագրգիռ կառույցների միջև համագործության ներկա բարձր աճյանը։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի վերհանված բոլոր բացասական միտումների չեզոքացման վրա։ Վակո Սահակյանը համոզմունք է հայտնել, որ ոստիկանության ղեկավարությունը եւ ողջ անձնակազմը պատրաստական են լուծելու իրենց արժեվ դրված խնդիրները, ինչի համար համակարգում կա համապատասխան ներուժ։ Նա հանձնարարեց խստացնել հսկողությունը մահվան ելքով ավտովթարների դեպքերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Կոլեգիայի նիստում հրապարակվեց ոստիկանապետի հրամանագրերը մի խումբ ոստիկաների խրախուսելու մասին։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի ամերիկյան համասարանի փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանին։ Քննարկվել են մեր հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի ամերիկյան եւ Արցախի պետական համասարանների միջև փոխգործակցության խնդիրներին։ Նախագահ Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ համագործակցությունը Հայաստանի ամերիկյան համասարանի հետ գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, կարևորելով դրական այդ դինամիկայի պահպանումը նաև ապագայում։ Հանդիպանը մասնակցում էին կրթության, գիտության ու սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը եւ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության կառավարության պատմական դահլիճում 3 տեղի է ունեցել Արցախի վերածննդի օրվան նվիրված պաշտոնական ընդունելություն, որին հրավիրված էին Արցախյան շարժման վետերաններ, պետական պաշտոնյաներ, պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպաներ, քաղաքական շրջանակների եւ հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, ողջույնի խոսքում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ սերունդները միշտ պարտանալու են 1988-ին հրապարակ ելած մեր ժողովրդի քաջությամբ ու սխրանքով, ընդգծելով, որ այդ տոնը հանդիսանում է հայրենասիրության, անձնվիրության, միասնականության, սեփական ուժերին ապավինելու, անսասան կամքի եւ հավատքի խորհրդանիշ։ Մայր Հայաստանի եւ համայն հայության հետ միասին մենք արդեն 30 տարի ընթանում ենք այս ճանապարհով եւ կշարունակենք մեր անկասելի ուղին ամուր պահելով մեր ժողովրդի հաղթական ոգին, կամքն ու միասնականությունը, շեշտել է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Միջոցառմանը ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Արցախյան շարժման վետերաններ, պետական դարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Հայաստանի եւ Սփյուռքի ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք նախագահական նստավայրում հյուրընկալել է Հայաստանի ցարակելական Սուրբ եկեղեցու կառավարման բարձրագույն մարմնի գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին։ Հանրապետության նախագահը ողջունել է խորհրդի անդամներին իր նստավայրում եւ ընդգծել հայ առաքելական եկեղեցու կառավարման բարձրագույն մարմնի որոշումների կարևոր նշանակությունը ոչ միայն եկեղեցական եւ հոգեվոր, այլև հասարակական կյանքում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր եւ խորհրդյան ունից շնորհակալություն է հայտնել նախագահին Ջերմիր ընկալության համար եւ ներկայացրել ընդլայնված կազմով այս տարի գումարվող Գերագույն հոգեվոր խորհրդի առաջին նիստի օրակարգի շրջանակներում քննարկվելի հարցերը։ Սերժ Սարգսյանը ազգային եւ հոգեվոր արժեքների պահպանման ու զարգացման գործումներ դրած ավանդի համար պետական բարձր պարգևներ է հանձնել Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տերնավասարդ arczepiskopos Կեճոյանին, ԱՄՆ-հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան arczepiskopos Տերտերյանին եւ ԱՄՆ-հայոց արևելյան թեմի առաջնորդ Տեր Խաժակ arczepiskopos Պարսամյանին։ Thank you. Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել տոնական համերգ՝ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկայ էին նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, Արցախյան շարժման մասնակիցներ հյուրեր։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում օրերս տեղի ունեցավ հանդիպում շարժման ակտիվիստներ Մաքսիմ Միրզոյանի ու Վարդգես Բաղարյանի հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հանրապետական գրադարանի նախաձեռնած միջոցառմանը պատմաբան Մելանիա Բալայանը նախ անդրադարձ կատարեց շարժման սկզբնապատճառ հանդիսացած մեկդարյա վաղեմության իրադարձություններին ու շարժման փուլերին, որը ժամանակ առ ժամանակ ակտիվացել կամ հանդարտվել է, բայց երբեք չի մարել։ Հավատացնում եմ ձեզ, երբևիցե ոչ Արցախի ժողովուրդը, ոչ հայ մտավորականությունը չի հաշտվել Ադրբեջանի դիրապետության բռնատիրության այդ մտքի հետ եւ հնարավոր անհնարին բոլոր դեպքերում էլ բարձրացվել է Արցախի հիմնահարցը բազմաթիվ անգամ։ Շարժումը միշտ էլ եղել է, պարզապես այն բռնկվել է 1988 թվականին եւ այս բռնկումը տվել է նաեւ իր պատողները։ Վարդգես Բաղարյանը խոսեց մի արատավոր երևույթի մասին, որն առավել ցայտուն կերպով դրսևորվեց հենց այս հոբելյանական օրերին։ Արցախի բոլոր շրջաններն ու համայնքները փորձում են ապացուցել, որ շարժումը սկիզբ է առել հենց իրենց համայնքից, իրենց շրջանից, մինչդեռ այն համաժողովրդական ցասումի ալիք էր եւ դափնիները բաժանելու կարիքն ամենևին էլ չկա։ Եթե ամեն մեկ մեկս փորձենք վերմակը քաշել դեպի մեզ, այս ամենը կարող է տխուր հետևանք ունենալ։ Տեսեք, Ղարաբաղյան շարժման ամենամեծ դասը, որ մենք սերտեցինք, դա մեր միասնությունն էր եւ այն փաստը, որ միայն ու միայն ոչ թե առաջին հերթին, այլ միայն ու միայն մենք ինքներս պիտի մեր հույսը դնենք մեզ վրա։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ Արցախյան շարժման նշանակությունը միայն Արցախի ազատագրմամբ չի սահմանափակվում, այն համահայկական նշանակություն ունեցավ։ Այս միտքն իրենց խոսքում ընդգծեցին Մաքսիմ Միրզոյանն ու Վարդգես Բաղարյանը։ Ղարաբաղյան շարժման այս վերջին փուլի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն էլ այն էր, որ ոչ միայն Արցախը մաքրվեց, այլև մաքրվեց նաև Մայր Հայաստանը։ Վարդենիսի բնակչության կեսից ավելին թուրքեր էին Ես այդ չեմ խոսում Մասիսի շրջանի մասին, չեմ խոսում հենց Երևանի կենտրոնի մասին։ Ղարաբաղյան շարժումը փրկեց նաև Սփյուռքը, եւ սա խոստովանում են նաև հենց իրենք Սփյուռքահայերը։ Ինչ վերաբերում է ձեռքբերումներին տերկանգնելու խնդրին, ապա այստեղ պետք է ավելի քան հետևողական լինել, որովհետև պատմությունը որպես կանոն պատժում է դասեր չառնող ժողովուրդներին։ Պատմաբան Մելանիա Բալայանի համոզմամբ հակամարտության լուծման բանալին պատմական փաստերի վերհանումն է, իսկ այդ ճանապարհին առաջին քայլը միջազգային հանրությանը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը եւ Նախիջևանի ու Կարսի նահանգի բռնակցումը որպես միևնույն քաղաքականության դրսևորումներ ներկայացնելն է։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախյան շարժման 30-ամյակի նվիրված միջոցառումներ են տեղի ունեցել Բերձոր քաղաքում։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Փետրվարի 19-ին Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմի նկար դպրոցում կայացավ գլխավոր միջոցառումը, հանդիպավոր մասի ընթացքում ելույթ ունեցան եւ բարձր արժեվորեցին արտաքին շարժումը, որը վերաբերեց պատերազմական գոյապայքարի ազատագրման մարտերի որից դուրս եկան քաղաքականապատ եւ կերտեցին մեր անկախ ու ազատ Արցախ հանրապետությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Ալյոշա Գաբրելյանը հանրամասնեց պատմեց նկարագրելով այն բոլոր պատճառները, որոնք հանդիսացան շարժման առիթը։ Ներկայացրեց ծրվածներ երուսական նատորերի մասին, կարևորեց երիտասարդության ու մտածերնդի դերը հայրենիքի ներկայի եւ ապագայի համար։ Փաշաթաղի շրջապետարանի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Նստարյան անդրադարձավ 1921 թվականին Արցախը բռնի Ադրբեջանին ծծելու խնդրին և դրա բացասական ազդեցությանն Արցախահայության համար։ Հանդիսավոր մասից հետո ելույթ ունեցան Գերդերի, Սիդնեկ և Արեգահի միջնակարգ դպրոցների աշակերտները, հատարելով ռազմաայրենակիրական երկու պարտ ընթերցեցին հայրենիքի նվիրված բանաստեղծություններ եւ ավարտեցին, որ տեր են մնալու հայրենի օղին, որի սահմանները կտրեցին 6000-ից ավելի քաջորդիների արյան։ Դուկլաս Մակլորեր Ղարաբաղյան հակամարտության սկսվելուց 30 տարի անց ժամանակն է, որ Եվրամիությունն իր ուշադրությունը հրավիրի Ղարաբաղին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության տնօրեն Դիեգո Պինտոն։ Նրա խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը գլխավորում է միջազգային հանրության ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծման համար։ Մինչդեռ Եվրամիությունը վարում է, այսպես ասած, չեզոքության քաղաքականություն, հայտարարելով իր լիակատար աջակցությունը Մինսկի գործընթացին, սակայն խուսափելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամ իշխանությունների հետ ուղակի շփումից։ Արցախում ամեն վարքյան պատերազմը հնարավոր է սկսվի, բայց մենք հաղթելու ենք, կարող եք չանհանգստանալ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը, անդրադառնալով վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը վերսկսվելու մասին հայտարարություններին։ Նորություն չէ, որ Ադրբեջանն ուզում է պատերազմով իր հպատակության տակ վերցնել Արցախը։ Միշտ էլ ասել եմ, որ ամեն վարքյան պատերազմը հնարավոր է սկսվի, այսօր, վաղը, թե 10 տարի անց։ Ի վերջո ամեն ինչի ժամանակը կամած-կամած գալիս է։ Հիմա փոխվել է այն, որ սկսել են պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին ավելի շատ խոսել, բայց թե երբ կսկսի, ոչ մեկը չգիտի։ Սա էլ մի ուրիշ տեսակի նյարդերի խաղ է, նշել է Արկադի Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն իր խոսքում չեր բացառել ցանկացած պահի պատերազմի վերսկսումը, քանի որ երկու զինված բանակները շփման գծում կանգնած են իրար դիմաց։ Արկադի Կարապետյանի խոսքով անկախ նրանից, թե երբ կսկսվի պատերազմը, հայկական կողմը մշտապես, անգամ քնած ժամանակ պետք է պատրաստ լինի պատերազմի։ Ինչ վերաբերում է հայկական բանակի մարտունակությանը, ապա հրամանատարը նշեց, որ այն բավականին բարձր աստիճանի վրա է։ Դա ապացուցեց նաև ապրիլյան պատերազմը։ Իմ կարծիքով Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումն սկսվել է 1921 թվականին, երբ Արցախը բռնակցվել է Ադրբեջանին։ Այս մասին ասել է Արցախյան շարժման ակտիվիստ, Արցախի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանը։ Նա նշել է, որ դեռևս այն ժամանակ էլ մեր պապերը չեն հաշտվել այդ մտքի հետ եւ քանիցս դիմումներ են հղել կենտրոնական իշխանություններին պատմական սխալը շտկելու համար։ Սակայն Արցախյան շարժման ամենամեծ ալիքը բռնկվել եւ հորձանք է տվել 1988 թվականի փետրվարին։ Այսօր ունենք կայացած երկու հայկական պետություն Դա եւս մեծ նվաճում է։ Մենք կարողացանք ողջ հայությանը համախմբել, որ կարողանան հավատ տածել ապագայի նկատմամբ, ասել է Բորիս Արուշանյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան։ Տակություն։